pri homoi cae bestoi. Ciam aperas nova numero de UNESCO Curiero en Esperanto, tiam ni excias che alvenis granda proviso da bonae legajoi. Jus publicigis la januara marta numero en 2023 cae mi tui foliumis la tutan volumon. Uno aparta articolo vecis mian attenton en revuo pri tractanta principe matematicon. Temas pri brilla interviuo cun Vincian Depré, filosofo cae psicologo quiu instruas en Bruxello. La temo tamen estas bestoi cae la homa nescio pri bestoi. Pensiga, leginda texto bonege esperantigita de la brasilano Kim Ribeiro. Dankon. Citiu son articolo en la esperanta retradio tute ne pretendas el cerpi la enhavon de la tuta interviuo, sed nur motivi la legantoin, auscultantoin au la originala esperanta texto. Minur electis quelcaen frasoen el la riccia pensmaniero de signorino de pre, quiui eble vecos vian appetiton. Franza filosofio estas regata de vid puncto che besto ne havas animon, cae de la ideo de homa esceptismo. Cetiu vid puncto plei parte determinis nian conduton relate al bestoi, Ciu per la maniero ciel ni mangias ilin, mal liberigas ilin, au limigas ilin. La condutisma tradizio havis ciel resulton la mecanicismon de bestoi. Citio estas precipe evidenta en experimentoi pri ratoi. Nur en la fruae 1990-ai iaroi, tiu vizio de la besta machino comences esti pridubita, principe danke la franza filosofo Jacques Derrida. En lia libro La besto quiu do mi estas, The Animal That I Therefore I Am, li riprocias la mancon de scivolemo montrita per filosofio al bestoi. Li denuncas tion, kion le nomas interessita nestio, ciu igis filosofoen scribi pri bestoi sen vere provi coni ilin. Fictio anca permesas al ni preni pliaen aferoina, cae esplori situatioina, ciiui ancoram ne ocasis. Antao nur dudec iaroi, sciencistoi tutte mal acceptis la ideon pri besta culturo, sur base del argumento che di povas esti nur Roma realo. Hodio, retro rigarde, ni si volas, kiel ni povis esti, tiel stultai. En la fina parto de tiu tre interesa intervjuo, oni demandis de la professorino pri la malaperado de bestae specioi en la naturo. Si donis rimarkindan respondon kiu tuŝas la homan humoron. Si asertis que tiai malgaiai informoi alportas la riscon paralisinin, che anstataue ne devas alpreni gioia in passio in por gordinin cum la stato de la mondo. Dankon al la labor gruppo quiu liveris al ni uno plian numeron de UNESCO Curiero.